gauza da peiuri ez du behar bestenaz, bestenaz berak hartuko ditu eta zite, hala, ojelaria da eta uh, egiten ditu uh, tantoak kontrian biziki, eta hala, nire jokoa zen, pixka bat jokoa atzeratu, ukaiteko atxa eta hor, uh, ukandut ere uh, bizpairu pilotak askionak eta xareak uh, hausitu ditut, hala, ongi senditzen duen eskua, pilota eskuan bat zutan da, eta egia da, sartu dela, eta hobe, hobe, hobe, entrenatzen gira horren zat, eta egia da plazer duela eh, sartzen delaik. Eh. Zatika, ni baino, azkarroagoa izan dela egun, baina nala, ez da dena, uh, botatzeko finalean nintzen, enuen, enuen espero uh, txapeketa intzin. Hala, uh, ogoita batetan gelditu niz, galdu dut, baina nala, galdu eta Nahi nuke eh, lagun bat irabaz dezan eta lagun batek irabazi du, ala, batikari behar da txalotu eta eta gian eh, duren urteetan uh, eh, nizan goniz txapelakin eta batikia <laughs> bigarren, ala, hori ez zinda erran egun, baina hortarako lan eginen dut egun batez buruz gurukako txapel hori lortzeko.